itatu na gatatu muhaye ukadze rero kugira ngo mutubwire amakuru atandukanye tutashoboye kumenya uwakura muri kino kiganiro aridondora atubwire akazina kiwe atubwire n'aho abone gushyikiriza amakuru usanga ikaze wa mbere ku murongalo mahoro mahoro mwiriwe mwiriwe cyane tuganira nande muvugana na Ezekiel na nima na Ezekiel avuka muri commune Kaguru ntara makama kuvuga ahantu kwa ikimwera mugabo izina bandi baziga izina ryandiwe n'umuryango w'ikimwera mm Ezekiel makuru utamenye makamba na ya nuko vuga mhm. amakuru mutamenye mhm mm ibintu numvise kuri radio sanganira ku munsi wa gatanu mm. mhm by'abagore n'abagabo ni ukuvuga nka ujya mu menyeshamakuru yavuze ati abagabo benshi barahohoterwa mm-hmm. hari ku munsi wa gatanu hari mu ijoro hari saa moya mm-hmm. wabyumvise mu makuru cyangwa mu kiganiro ntawe hari mu makuru mm-hmm. ati n'abagabo barahohoterwa njyewe nagira nka jewe rero ngibyo byarashikiye kuko mu menyeshamakuru yavuze ati hariho umugwi ukurikirana ibyo bintu ajewa byaranshyikiye kweri no nk'ubu ndagutelefone gusa mvuga ikimwera mugasi hondi ubu nibere mu Tanzania nibere mu migo mhm no kuvuga haje byaranshyikiye urugo kwanje nararutaye none bigushikiye wa ntiwiti ubutungane ngo gutunganirize sega sinamenye iyo nitura mm, oya urahera mu bajeje intwaro ngaho ku mutumba hama canke aho hafi yawe hariho abajejwe kuraba n'umutekano wose umviriza mumenyesha amakuru ndakubariza mhm. hari aho witura rega urabona nk'abantu hari aho witura uwo mugore nawe akaba azi ugacumba kukurenza mm, akaba azi inzego gusumba wewe eh. mhm. urabona mu kibano usanga bigoye mhm. nawe nturinda kuvuga byinshi urabizi mm. rero nanjye nagomba ntera akamu nk'umukuru w'igihugu mhm. ni ukuri nk'itegeko yavuze ngo abagore ngo ngo ngo ekwere abagore wamuzanye mm. uba wemeye byose yatubwira ngo bameye byose ntimwamwemeranyije kujyana ahubwo mwisezerana ko muzafashanya amahirwe no mu marushwa ibyo si byo umuntu aca ashyira imbere ibyo ndabyumva mhm. ahubwo umukuru w'igihugu yarakwiye nabo nyine abagore akaba akabahanura yuko batajya kuganza abagabo mm, ibyo basanzwe babizi kuko niba ari hejuru y'amategeko uyu umuntu ah. yubatse imbere y'uko musinyinanira ah, mu ikomine barabasomera amategeko agenga urugo yewe ndabyo nk'abagabo bose bo oya si bose ni bangahe hino muri Tanzania bariyo mm, none ugira bagiye kurondera ubuzima ugira bomotse kubera icyo benshi bomoce kubera abagore mm, oya nawe ngaho ubu tubeshiye abakenyezi twaje tukwitwarira kuri mm? kwimana nakubeshe mm-hmm. oya ugira abo tubana fumuvuga uti numwe <laughs> oya mm-hmm. <laughs> eh, ni benshi nukuri rero oya abagore barakwiye kwikubita gashi mm-hmm. ni bamwe si bose kumbure abo bishikira kuko aho buvuge muri rusange hari hingo nyinshi zibanye neza kumbure abo byashyitse nabo kwitura inzego canke bagashyira imbere kubanza guhanurana undi munyanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe cyane emmanuel ndihubwa emanuweli muherereye ni mu gisuru amakuru yo mu gisuru naya twege twege twege twege ndakumva neza mm, ariko ndakumva jewe Emmanuel ejo eh, nashaka ngo mbaze ubu mu bushikiranganzi bw'amagara y'abantu mhm. twebwe ino muri gisuru mm. ayo mituweli mm. ntabwo dushobora kuronka ni ukuvuga ko agakarata kamwe eh, amakarata kamwe haciye igihe kingana gutega Emmanuel sinzi rero muri gisuru y'igitego irimo poroduwi ya kinyinya sinzi ko ariko batarudusa izo mituweli mm, ubu byifashe guterana mukeneye kwivuza twebwe mm-hmm. tugiye ku bitaro twakena iyo mituweli mm, baca bababwira ngo iki batubwira ati nta turiyo cyane ngo turinde kuguta ku baremesa kiyabo mm. tubwiye abaremesha izo ntabwo ntayo batuzanira tubwiye nabo mm-hmm. muri kenda juru amamituweli baduhereza sinzi ko sinzi ko bega bene gihugu b'igitsuru yuko mhm. tutari bamwe mbega bababwira ko zoba zaraheze aho zibonetse ho muzironka ku mafaranga angana gute ko buzeruka kudugira igiciro eh, karate amakate kamu ni ibihumbi bitatu muzironka ku bihumbi bitatu aho mm, muyironse muyironka ku bihumbi bitatu eh, kumva neza urara oh akumva uri umunywanyigiranyi ariko aranyumva neza Emmanuel mu gisuru ariko avuga ikibazo cy'ikena ry'amakarato yo kwivuriza ku undi munywanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza yego cyane tuganira nande yitwa Akimana Yurike mm Eric mherereye eh mu buyenzi sa muherereye he muri komine Nyanza ati nyanzira yake mhm eh, amakuru mhm amakuru tutamenya nyanzira yake na yahe amakuru tutamenya nyanzira yake na yahe nukuri amakuru yabaye no kumubwira ko kugira bintu ibintu mbavu bijyanye n'ubutegetsi eh. umukuru w'umutumba Eric badahuza badahuza kubera abasore Eric sindiko ndakumva neza abatware badakuguza mhm. bo ku mitumba ibiri wo ku mutumba mwimwe n'uwahe abasenere n'abasenere bagomba gutwaza mu kazo mm. erike umukuru w'umutumba uh, watwaza umukazo kubera ava mu mugambwe wica nkuriya eh. ibyo byifashe gute wowe ubishingira intahe byifashe gute eee eh. mhm. umva umva bakubita abantu umuntu kubera ngo arabase neza mukuru mutumba kubera babakubita babakubita babahoye iki babakubita babasanze he babakubitwa bitwaje iki eh imva rege twana n'umugore bakashaka rero ngo bakubita mva ko banda kumvise ico babapfuye mm, mu muryango um, abubakanye bashwanye none umuntu bashaka mukubita kubera badasangiye umugambwe Eh. uko niko byifashe none mwarabishikirije ku nzego zo hejuru kugira ngo zibatunganirize mwarabishikirije mu nzego zo hejuru kugira ngo nazo zibimenye kumbure nabo babumvirize kuri na nicyo bituma twari nubwo twabonye gutumba tutamenya ahantu none uvuga ngo muvuga ngo bakubita abanga bakubita abantu bamaze gukubita abangahe baramaze gukubita nk'abantu batanu mhm. mu kiringo kingana gute Eh, sa kiringo kingana gute nko mu mezi nkatatu mhm. cyangwa birashika ugasanga ni umuntu aba yakoze ikosa nubwo naho nyine umuntu adaca akubitwa eh, eh, bisaba yuko ubanza kumviriza impande zibiri kumbure Eric yamaze kuva ku murongo twakira undi munyari ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe ni ndiwe n'umuryango agarutse mhm. ni ukuvuga uwavuze ngo umukuru w'umutumba ngo arakubita abantu mm. mvuga muri komine karwe intara y'amakamba ahantu itwa kimwe umukuru mhm. w'umutumba abakubita abe ba kera mhm. nayo ubu unubona nka jewe nk'umukuru w'umutumba dufite yitwa ndayi mm. atwara mu nyentakara ukuri inka n'imirima mugabo kera nk'abantu bari bahari uwo yasubiriye mm. heri yaragwana mugabo naho yagwana none mu gushira imbere ubu barongora indongozi mutora um, nagira mubanza kuraba ubutwari bwiwe oh, icyo gihe mhm. hariho abantu ngira bapfa guteruriraho umuntu mhm. ariko ubu mhm. uwo twitoreye kweri asha ubu nukuri naho ugenda umubaza ijambo nta n'amahera gusaba nta n'igiturira ajya Eric reka avuga ngo iyo mububakanye bishyitse bagashwana ngo baca bajya kubakubita aho mu kibano byifashe oh. neza Um, twebwe ntubona mhm. kera uramana mw'iki gihe uwo yasubiriye mm. ushwanye n'umugore hoho hariho mhm. uruzi rwitwa nyakabanda niko bacomeka ku kwinika ariko si byiza ko abantu bashwana mu kibano nuko hano umuntu ariko araraba ko abantu babanye neza iminsi yose eh, mugabo rero kuwo uwo nawe ubu ariho yitwa ndayi mhm. ubu naho mushwana aramenya ati umugore ntazi bara ditakwitanga urakoze cyane kumbiro no gufatira kwa karoro n'abandi bose aho baherereye bame batunganiriza abo bajejwe na maki, n'abanyabugomaki turabandanya twakira abanywanyi ku kumulongo. alo alo Mngiri mwiriwe cyane na nande mwaduza akajwi uriko mwaduza na kingi nga mu marambya mhm eh, kingi mu Nga ngaha mu mwine muri komine mutimbuzi ya makuru utamenye mu marambya n'ahega kingi oui amakuru tutamenye ngaho mu marambya n'ayahe isukari byabaye ndanse hano mu faranga mm, ntimuraronka n'ubu eh, usanga itiyo kigeze ku bihumbi umunani mm-hmm. kandi polisi tubona gitangire rero bikadutera amateka kuko kitaba gifite no kubika icumi n'icyo mm. turasaba leta ihagurukire cyane ariko bari batanze ikiringo cyo uh, indwi iheze ko isukari ishobora kuba yabonetse kuko bari batanguye isekeza ryo kwimbura igikaju ko muri isukari mu minsi kuboneka kingi mu marambya ati agasukari kageze ku bihumbi umunani kumbure uh, kurindira ikiringo cyatanzwe nabo mu ihinguriro rigejeje guhingura isukari undi munyanya ku murongo alo mwiriwe mwiriwe tuganira nande muri ko muraganira n'umunywanyi w'isanganiro yitwa loriro imureba w'inyabitsinda mm. ego ikintu twagomba gushyikiriza mm-hmm. amakuru utamenye na ingorane zabaye uh, kuri uwa mungu mugoroba mm-hmm. eh, aho hari umudamu yahatwe kugandagura muramu we amusogose imbugita inshuro zitatu bapfuye ikigaruriye nta ubimenya ibyo bapfuye ariko natwe twabyumviswe nyine mu ijoro bariko baratabaza mm hari hari hari ryari hari muri iri joro nyine ryakeye ry'uno munsi mm-hmm. ego hama bace bamurenguka bace bamutwara imbere y'inyamiramabi kugira ngo aze gusambira kugira bamenye icyatumye amuhakwa ku mm ariko hama turacarindiriye ibizava mu matohoza uko bizogenda bishyitse nko kuwundi wa mbere tuzabibabwira murakoze cyane kumbere no kurindira ibivuye mu matohoza ariko komera kubisanganira ikiganiro heho havugwa z'ibiri zirenga ku minota cumi n'umunani turananya twakira n'inkingo itandukanye sardine tubandanya twakira abanyonyi batandukanye baduhamagara muri kino kiganiro aho mushaka kandi guca no kuri mirongo 43 na Allo Allo Oh la la munyonyi amaze alo olala kuva ku murongo kandi alo Mm, ariko Eric ibyo twari tugejeje kubivuga ko umuntu ah, mu gihe haba habaye nk'abantu baba ariko baragwana ari umukuru w'umutumba ntaje aje gukubita abantu ngo nuko yo bavaho umugambwe uca nk'uyu ibyo ntaho bikorwa umutumba bakubita umuseneri eh. mhm. umukuru w'umutumba bakubita umuseneri alo ntitugomba kurengera umukuru w'umutumba bagatagomba kumufata ijambo rya nyuma mm. eh. alo alo mm, muvuze ngo bagomba kurengera umukuru w'umutumba bagaca bene bagomba kuvuga ijambo rya nyuma urengera umukuru w'umutumba ninde urengera umukuru w'umutumba ninde olala oh kumbere kumbereke nashwe gutomora icyumviro cy'uwundi munyanyi ku munungalo mwiriwe mwiriwe cyane zende ndamahawe n'imana muri soko mwiriwe mhm. komine ni fiya mhm. rero nagomba nk'uhinyuze icyo kinyuma cy'uwo ariko aravuga ngo abakuru b'imitumba ngo barakubita mm. umukuru w'umutumba wacu wa misi wo kumwiruzi kweri nta mm-hmm. ngorane turamwemera barinde guhamera mm-hmm. twe twibaniye naho muba mufitirana ibibazo n'ubundi muntu arashobora kubahanura ugaca usanga ibintu biciye birahera n'ubundi ndongozi n'izo kwereka akarorero abandi muri sekumbure nawe aho uherereye no wamufatire kw'akarorero yego kweri ewe eh, ahubwo nk'abo babyumva kweri bafatira akarorero ku murongozi wacu urakoze cyane ni ikiganiro iwa nyabugwamaki tugeze ku isaha bizirenga ku minota mirongo ibiri n'umwe mutubwira amakuru atandukanye utashoboye kumenya mu mucungararo muherereye ku bucimbiri yabajyanye n'amabarabara ko yifashe cyangwa ibijyanye mu kibano aho ku mutumba ku gacimbiri muri zone cyangwa muri komine aho kanyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo undi munyonyi ku murongo alo alo mwiriwe tuganira nande bikunze raporo wasi wasi ko na nyoro ari ngaho iburaza igitega mm. igitega na mpano gaporo no umutekano wose twasasagaye kwese mm, amakuru tutamenye ngaho ubonye iburaza na yahe amakuru mutamenye ngaho iburaza inka hagashimwe gatanzwe mu mwanya inka zibiri nyakubahwa mu kwigihugu yemereye yahaye agashimwe abantu babiri mm, abaye ushobora eh, zone iburaza ahita kuronka agaka yahawe gashimwe mm, gumbere ni byiza cyane ashobora kuba yitwaye neza urarakumbure tubandanya biri ku nzira paul ati akishima agashimwe katanze alo alo alo mwiriwe mwiriwe cyane ngo kwigira inyuma y'iradiyo kugira ngo dushobore kuganira neza ko biriko biragorana mu bw'ibyuma eh ndabumva mhm eh mm, tuganira nande ewe mhm Ni nitwa Natata Francis mhm urumva kibazo bakiri muherereye gatasisi je ndi munyabikene mhm twebwe turabona inzoka cyane kweri mhm twebwe ngo hata nk'indwi zishika nka tubiri atatu gaturonka mm, ni kumugwa mukuru yego ni ku ikomine mhm twebwe kabisa turababugesera twese nzi igituma tubuteho kandi tuboneka haciye igihe kingana gute haraciye nk'indwi zibiri kweri ubu nyine ububare bwose nyine burugaye akanyamatu yangira ku mwugaro sinzi igituma kweri nta nta nta na hamwe mushobora gukura agacupa oya nta na hamwe nta na hamwe kweri sinzi igituma kweri ibinyobwa byabaye ndasi mwahora mubirangurira hehe mwahora mubirangurira he igitega mm, none igitega mugiyeyo nta eh, ntimuronka oya use umuntu aragenda agakubita imbibi bakabura kwera mm, bega ho ibonetse ngaho oh, icupa rya primus muca muri guranga gurangari eh, mm. mu nyabikera kabonetse twakanywera igihumbi n'atandatu mugunda ho twahuze rwose kabisa ego mubajije wabwira ko biva kuki ah tubwira ko ibinyobwa byakenye kweri mm-hmm. narinde sinzi ko mwinjiza nkana dukenye ku muri no kurindira mwihanganye bashobora kuboneka eh. murakoze cyane tarisisi eh, murakoze namwe isaha zibiri zirenga ku minota mirongo ibiri n'ine tubandanya twakira n'abandi banyanyi ku murongo aro mwiriwe nawe umucemo ku murongo ndiko ndakubona mwiriwe alo navyo zimangana uburundi bukazica nshaka no ku burundi ngo nyibukira kuvyo nakoze ngasiga umugani yabahobaye ubundi ngo bukunze kurusha abandi kuko kahise kagwa karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi twakira n'abanywanyi ku uundi uwundi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwaramutse mm, cyangwa mwiriwe tuganira nande ni donasiye mu gisuru mm. ngaho ubaho ujyayo n'abakomisiyonere urabona mm-hmm. ko bari bavuze ko atamukomisiyoneri akiriho mu burundi mm. ariko byo ku gatatu rero nagiye ku isoko mu rugaragara guhiga inka asanga hari umuntu badendege cyane inka arayiremuwe kandi yegombye ko amahera make mm. mugandi kubera komisiyoneri inka arayiremuwe mm-hmm. arayisubiza inyuma yarayiremuwe eh, nyine ko yari igomba kuba amajyana atanu bwose ayigeza kuri mirongo itatu mm. ubwo ntibyagenze bamuhaye ibihumbi bitanu mu gatondo ngo ntibyafu nkaba yimugurira mm-hmm. hanyuma turaguha amafaranga ku mugoroba batarayagurisha mm. agama arayiremuranye eh, ku mberengera ngo bivana n'abantu bagenda bakurikirana iba bigezeho cyangwa amakuru avuga hirya n'ino ni ukumenya ko mm. abo bantu ku mbere bakuweho batagikora basha byaramba cyane kandi babaza n'abandi kuko kandi n'ababikora nabo nyine bikubita agashi kuko urumva ko naho bamwe n'abandi kujya bakurikirana biba bigenda bivugwa ko muri kugira ngo ntagire uwo ashobora guhendesha utu cyangwa turiya urakoze cyane donasi yego zibiri zirega ku minota mirongo ibiri n'indwi batubanaye n'iganiro eh, aho nkavuga imyanya ku rugalo mwiriwe tuganira n'andi ukunda kubona nyorobo mhm. iburanza hamaze iminsi haronka amateka menshi meza cyane mm-hmm. mu hirya y'ejo nayo hatanzwe agashimwe ku iparuwasi ya ndava imoto zibiri mm. njyewe tuba kumwe tubacungura ku murongo sindabwaye oya si twe twagukwiye ku murongo sha e, e, kondakunda si twagukwiye ku murongo eh. birashika ko si we wenyine twakira Mm, mm-hmm. n'amateka umwe n'icubahiro n'umutamukanyi we batanze moto ku paruwasi ya ndapa imoto zibiri baziha abasasedoti mm. n'umunsi naho nyakubahwa urara oh kunda kunda utunitengera nitwo tuguma tumugora kumbure hamaje yihangana oh, kurumva si tuto tuko tumukura ku murongo umunyanya ku murongo alo mwaramutse neza mwiriwe cyane tuganira nande Eh, muganga n'umunywanyi wa radiyo isanganiro yiberenga mu kirenga yitwa amerika mm, amerika mu kirenga n'amahoro ego turashimira uwiteka namwe nka mm. kuri radiyo isanganiro murakomeye n'amahoro cyane amakuru utamenye ngaha mu kirenga ni ayahe amakuru mutamenye mm-hmm. yerekeye ahantu bita muri kuri rakosita bici mm-hmm. hari barabara rigenda rigenda kuri rakosita bisi kabisa murabe kabisa kuko amazi ni menshi cyane barakungene bodukorera rya barabara kuko ko abantu benshi nibo bakunda barica ko kurarira ica ahantu kuza kosa zigenda ahantu bita kuri sagabodo mhm. iryo barabara kabisa ubuyi ubungira haba imvubu gusa kuko ryahora rirengana ubu ni ikirengana mm, ariko eh. urabye ko amazi yari yateye ikiyaga cyari cyadutse yari yateye mugabo iryo barabara kenshi benshi niho baca cyane n'amamodoka none bwa amerika ko kubona ikiyaga cyari cyaduze dukurindira amazi agasubira inyuma oya wari karagenda bakwiye kora ko nyine buridukorera mm, ni ukurindira agasubira inyuma neza kumbure badubitunganya e, e, ikindi nacyo mhm. e, um, nshyira agace kuri regide nayo mhm. guverinoma bari baratwumviriza kandi ariko barumviriza radiyo y'isanganiro mhm. baturabire icyerekeye amazi kabisa amazi yaguma kikagurika muri kirengarira kuko nka ryari yaracitse umunsi wose turabura amazi yo kunywa nayo nayo gukaraba nayo koga kabisa hari igihe batanga ubutumwa kumbure ko hari ibyo bariko barahinyanyura mu bice bimwe bimwe by'igisagara namwe mumuja murakwirikira amakuru abariko aratangwa oya amakuru tuyakurikirana erega twebwe abanyagihugu niko tuyabaha gusumbya twe erega niko tuyabaha kandi namwebwe ntibutoza amakuru kugira eh, haciye igihe kingana gute none ga amerika kumbura ayo mazi mutari kumuraraba eh muze muraraba kuko natwe abanyagihugu nitwe tubaha inkuru mm. eh, nariko nkubaza nti ibyo babimaze igihe kingana gute amazi mutayaronka muri kibengarirare ni kibengarirare mhm. ego niho eh, kabisa Ah, ah, iyo ah, none ko nakubwira kabisa haciye kingana gute mutaronka ayo mazi ni hirya y'ejo ndazi kwa mungu wari umunsi umwe gusa eh, ariko urumva hariho handi hashobora kumanirwa izibiri kandi umunsi umwe gusa mhm. mm-hmm. biracamwa gusa hari igihe akama n'igihe mengaraje mm. eh, kumbure no guhanahana urabona ko n'ubundi aba yakenera benshi ngira nuko nyene umugabo amenyesha amakuru yo kuri radiyo isanganiro muze muradutoza kuko erega erega n'umunyagihugu atamazi afise nta birumvikana cyane y'amerika yego ikindi nacyo mhm. ntunjyaniranije mu menyeshamakuru azi nanjye nafise inkuru nshobora kuvuga mhm. eh, nshaka kuvuga ku byerekeye icyitwa isukari mhm. amamesa mm. n'icyitwa ibitunguru baturabire abajeje ubushikiranganje kabisa wo gutwara abantu n'ibintu kabisa baturabire kuko ibintu byazimbye kabisa barabikungere tuzimbuka kabisa kuko natwe abanyagihugu kabisa dusigaye tura eh, n'icyo n'ukunge twobigira kugira turakunge duhe ibintu bimeze kabisa ibintu bimeze neza kugira natwe tujye eh, tujye intuze tunywe kasukari mhm.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 yo gukurikirana ibihanishwa mu buryo bwa pbc tubandanya n'ikiganiro abanywa bavuga amaki aho tubandanya kwakira abanywanyi batandukanye badushyikiriza amakuru atandukanye imihigo itandukanye y'igihugu tukaba tugeze ku isaha zibizirenga ku minota mirongo itatu n'itatu twakiriye umunywanyi ku mwungalo mwiriwe tuganira nande turabishyira ahantu turanyura bakomeje kuri bo ikintu bashaka bodufasha muri ino minsi bitwara ku kiraro baratadutera hasi n'imazi muri abafasha ko imazi bisa nkaho tuzaturanyura namwe hanyu mugaterera amaboko tuba tuzakomeza kwikorera imigogo ariko urumva birasaba ko natwe bashyira mu kugira ngo tubone ko turi kumwe badufata mu mugongo urakoze cyane pepeka ama ikindi nacyo ni ukuri n'ikijyanye n'ivuriro birasanzwe kutategura cyane ivuriro ry'ahitwa ngo iki ku mwara ngabo nta vuriro dufise mm. niba niba barashobora gufata mu ijoro kugira ngo wegeranye nawe bikagorana mm, muca mwivuza he none twivuza ahantu bitwa munyabugimbo ku mutumba wa bwayi mhm. hari urugendo rungana gute urugendo washanje ibirometero nka mirongo ine ahantu kugira ngo hashike n'ahantu h'imidugo no kumanuka mu metero mirongo ine ibirometero mirongo ibiri eh, dushatira abantu mu ndero zafata ahantu h'imidugo mhm. ni ahantu hatagira uko hangana uturagenda uhetse umuntu mm, none umuntu arembye cyane aca agenda gute ujana mu ndero zo nka kumva kera bakora niko tubane nko dukora twebwe ni wacu mm. ako dasanzwe ko nako dutura katwukiriza kugira ngo turuhuka kabisa iyo ndero zo mm-hmm. uruhuha mm. yego kabisa byo bashaka kwadufasha no kutubonye ivuriro murakoze cyane yawa samubiri nikigani aho ibonye havuga amakiye kuri radiyo isanganiro isaha zigenga kuri minota mirongo itatu n'itandatu irego irego irego irego irego make kuri radiyo isanganiro kirabandanya kiratandukira abanywanyi batandukanye batwakura bari mu nkingo zitandukanye n'aho badushikiriza amakuru eh, tutashoboye kumenya umunywanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe cyane mwakwigirwa inyuma y'akaradiyo gira tuganire twumvikana eh, akaradiyo ndibazaniye inyuma yako ukantonye mm, bishobotse mu kazimya kugira ngo amajwi agende neza eh, amajwi ashobora kugera neza allo masiba xa ku vulanete jeve ndi ndi thavo montana ya makhanda akhadzina ninde akhadzina ni viyane viyane mhelelie a muri gathavo cena agomba ku xitiza jewe hayi ixirhamwe so sumo yaheka kugurura ikora kampanyi yo kuzikigikajo mhm. ingwana zihari twebwe banyagihugu bato mhm. bato aga kaju turake turakemika ikaju mugabo nta n'umuntu n'umwe yahekenye n'ingingo n'imwe mm-hmm. ukorera mu ishyirahamwe gutemi gutema mhm usanzwe ukora mu batemi bikaju ibikaju e. ariko nani nabasabye ko mubanza kuzimya akaradiyo munywanyi akaradiyo mm, mukazimya kugira ngo tuganire neza ko nguma numva amajo mm-hmm. garuka ukuntu kimeze rero mwacu bise bijanye no niki n'ukuntu umuntu adashobora kuva agakacu ahere mu gitondo saa kumi n'imwe mhm. akageza saa munani ariko atema agakacu umugabo mhm. ugasanga uriye n'ingingo n'imwe bagaca bakwirukagwa mhm. none mu masezerano mwasezeranye kimwebwe imbere yuko mutangura akazi amasezerano twasezeranye kubera imyaka dutemye ni myinshi bihindutse kuri leta sinzi icyo baca bituma eh, nanega munywanyi muri ko murakora akazi umva mwese muce muvuga ati mwese atorekamo cyangwa turumva yuko eh, bituhava bimera nabi oya none nk'iyo waba uri kurakora guhera cumi n'imwe z'igitondo ukageza saa munani none nagira uritekerera impembo oya nta mpembo badutekera twe mwe mwaca mwihemba eh, twe urumva ntitwihemba gusa urumva iyo umuntu wabanyotewe akamira amata nk'ingingi imwe nta ngorane mhm. Eh, hamwe ikindi kigize kabiri mhm. n'iki kaje gishobora gukokera hasi nta muntu ashaka gutora mm. n'iki kaje cyumira ngaho ibarabara je sinzi icyo tuma umuntu atora n'ingingo kandi abagikora yakumbure none kugira ngo haboneke umwimbo mwinshi none kumbure erega eh, ingingo nazo no kumenya kuzigendera ko kandi mukamenya n'amasezerano muba mwagiranye n'umukoresha wawe n'ayo masezerano twagiranye mhm. ko mbona gishobora kugwa mu nzira cyangwa kikumbira mu mashyamba ibyo tubona dutema bikagwa mu ishyamba ari byinshi mm, na namwe ho kuba kebura tiyamara hagiye hariho umuguyi w'ikaje twatemye biri ko birumira hagiye mm, um, um, birakwiye ko byoshikanwa ahasanzwe hahingurirwa ibindi oya ibyo bintu bishobora gushikanwa n'ibyinshi twamatwa atari mu ndimo mm, mu bitakubereye kubera imashini zidashobora kuhashika haba hashaye mm-hmm. eh, nicyo twagomba dushikize twumva icyo mwodufasha kubw'ubuyobozi bwa hamwe sosu urakoze biya eh. isaha zizenga ku minota mirongo itatu n'icyenda eh, na kona mirongo ine tubonanye nk'iganiro burundi ufise ibiyaga n'ibiyaya ufise mu migwabe no mu misozi ubwo nubwiza bugutase ufise bitagwa mu marugo burundi tuka matekewe n'ibicumbu usha z'ibiharage n'ibindi byinshi bihazabawe burundi ufise ibitegwa njabukamazi ikawa yakanovera iri wawe ishayisha karorero kiri wawe hamwe n'ibindi byinshi bigutatse bwishe uburundi nikere kasiterike n'izahabu igitoro mbere hamwe na gaze n'ibindi byinshi bigutatse zirenga ku minota mirongo ine n'ibiri tubandanya n'ikiganiro twakira umunani ku munungalo mwiriwe cyane tuganira nande apolineri mm. mu kayanza kabarore ahantu bita igene amakuru yo ngaha mu kayanza ni ga apolineri amakuru yo ngaha mu kayanza ni ibijyanye n'ibinyobwa bimwe bimwe mhm. eh, nk'ifanta bita sitoro mm. ni ukuri ubu eh, ndasabye jya ntugenda bitumbereze ku kigo kwa eh, rya rirya shyirahamwe ricungera ukuntu ibinyobwa ko bikwije amategeko mhm. bene bene yego mhm. rero batera akambo bagende hamwe haba hariho n'uri patwumviza yegera ahantu hari botike agura ifanta bita sito mhm. y'ikinyobwa cya buraruzi ayinywe yumvirize ukuntu ifanta ubu za sikiro zisigaye zimeze ubu zirabishe bimwe bya mbere bizaho mm, aho ni kuva ryari ga polineri ubwo nturi kurarenza urugero mu kuvuga reka ndakubariye jewe bari bamaze iminsi bariko barabivuga twebwe no mu kayanza mm, bande ga abantu mm. ati ino munsi nayiguze ndayiyumvira mhm. iyo si nkurumbarirano nayiguze ndayiyumvira none ivyo ifanta ya sikiro mhm. ubwa mbere zahora ziryoshye ukumva unayimiza ukumva imanuka mu muhogo imeze neza ariko ubu umengo ni indimu yonyine igaragara kandi ikindi kintu na kimwe kirimo mm, aho ni kuva ryari basha jewe hari haheze indwi yose nguma numva bavuga ngo emwe ngo kuvaho ngo ibintu by'isukari bizindiye ngo nimba ngo fanta ya sikiro barashyiramwo ngo mw'isukari barashya ngo weme ngo ngo ujya fanta ya sikiro ubu ni ukuri ngo irabishe uno munsi rero ncandagira imana ncandaronka amajyana icyenda ndayigura mm. ni ukuri irabishe bimwe bya mbere bibaho nta gasasera na gakeyi karimwe none oya mm. ntibyoroshye na gato mm. usanga bita sitro erega uburyohe buratandukanye apoline hariho usanga ushobora gusanga imusosera ubundi nawe kumva kumva uriko udasosa nta gusosa na gatoyi nta gusosa na gatoyi mm-hmm. barabe bayisubiremo ifanta yonyine ifanta eh, bita sitro mm-hmm. hanyuma hariho ikindi kinyobwa bita marike mhm. ikinyobwa bita marike sinarabye neza ku gacupa ahantu ikorerwa mhm. hariho marike nshasha iharubu yirabura ifise ikiya gipapuro cy'inyuma cyirabura mhm. nukuri iyo ji uyinyoye no mu kanwa imota nk'ibintu bazikije bagaca bamimina bagaca Oh, kumbira Pauline ngiro duhinite turamuheranye canka agatelefone karamugoye ikashikiriza ibijanye n'ibinyobwa kwikena ry'ibinyobwa eh, kumbire eh, n'ifana ya sito ikavuga ko ushobora kuba yarahindutse ariko ibintu nk'ibyo nibyo kwitondera undi munyayi ku murongo alo alo alo mwiriwe tugize mwiriwe tuganira nande ni butoyi toma mm, toma na Eh, ni amahoro ndi hano muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi mhm. yego amakuru utamenye nyabitsinda n'ayari eh, muri rusange amakuru ni sawa ni meza mhm. eh, ariko kimwe gusa natwe dutangara nk'abandi bose kuko ifantu ubu tuyinywa ku majana icyenda mm. ikiro cy'amavuta na ubu kigeze ku bihumbi bine n'amajana ane ariko bica bidutangaza rero ikiro cy'amavuta y'amamesa amamesa kabisa ikiro n'amajana ane na mirongo n'ibihumbi bine n'amajana ane amamesa ikiro ibihumbi bine n'amajana ane ego ino su ni bibiri n'amajana abiri mm. urumva twese ibyo biradutangaza na cyane cyane nko iyo mu zamurongi ho hari n'ibigazi byinshi ntitwumve ibyo ari byo basi mm, mbega niho iyo mu ruyigi none ntibihari gatuma ibigazi turabifise turabifise birahari na cyane cyane birahari kabisa na cyane cyane no muri komine nyabitsindo ibigazi birahari n'aha muri komine kinyinya ibigazi birahari nyari ntimuratangura gukanya amamesa amamesa aboneka araboneka kirungu sebane nawe baracyafise bito bito ntibiragira kwama neza mm. ariko ubwayo bigazi biranahari mugabo naho bihari amavuta aguma azimvye ntiwoshobora kabisa mhm. ariko ibigazi birahari ngaha muri aka karere k'iwacu burema ariko mugama butarazimbye kabisa ntitumenya ibyo ari byo mm, amakuru atangwa no n'abafisi ihingura amamesa avuga yuko iki gihe amamesa aba atahari ariko ko nko mu guhera mu kwi cumi na rimwe umwimbuca utangura kuboneka Ego turabizi yuko ku zuba ryishe ibigazi bitahishira neza bihishira mu mvura mugabo bigeze ku rugero tutari bwigere tubona kabisa. Ni rya mubonye ibiciro bishikaho bigeze no mm, ni ubwa mbere ibi bintu tubibona kwa kweri mhm. kumbura ababigejwe nabo bari ko barakurikira kino kiganiro bazeza baraba ingene byo yego cyane murakoze murakoze nawe tuma ngaho inyabitsinda mugira ibihe byiza e, namwe murambe kuri radiyo isanganiro uwundi munyuranye ku murongo alo oh lala kumbure yamaze kuva ku murongo tubandanya n'ikiganiro ibonye habugomaki aho mudushikiriza makuru atandukanye alo mwiriwe tuganira nande simasi nyabitsinda mu ntara ya ruyigi mm, gisima n'amahoro yego turashima turi kwagwa tuvuge natwe iyo twafite utuntu tuza dutandaza duto duto ku noti z'ijana atanu kuri zareze kuba zaraheze cyane ko zaraheze inoti z'ijana jana eh, z'ijana atanu baza mm. yuko rero ariko n'ubotere biturira kureba bakaraba ko n'ubobidufasha kure kuko nyinshi igihe umuntu atari gutera bikaza kumira heza mm. nta natwe ibintu bya mituweli ku mituweli ko nyabitsinda ziraza ariko haza ziseho dufata akagwira kugira ngo baronke abakeneye kuzitora hano mm. twese narahuye n'umutama avuye avuga ati tugiye maze inshuro zitatu mugaje nabuze kwera kuja mu ruyiki nawe urumva ko yataha avuye inyabitsinda yaja mu ruyiki uza kwirondera hari umuntu atuka umusozi mm. eh, bagenda n'amaguru yego mm-hmm. mwebwe musaba muti kumbere DJ mu mavuriro yo mu ntara cyangwa mu makomine yego urakoze cyane disimasi kubera Chikiriti. ushikirije ikiganiro naho iwanyabugomba kikuri hadi isanganiro tugeze ku isaha zibizenga ku mirongo ine n'icyenda tubandanya twakira abanywanyi bari muhingo itandukanyeho mudushikiza amakuru tutashije kumenya aho muherereye ku mitumba aho ndi munyanya ku munogalo Allo Mwiriwe neza Mwiriwe cyane tuganira nande Nakumba mwenzi muri komine mishira Akadina ntitwakumvise Siliveri ndabemeye Mm Siliveri namahoro mushiha Turashima namwe kusanganira ni sawa Namahoro cyane Amakuru ya mutamenya yani wacu mishiha Mhm mm oh lala sive acava ku murongo alo amahoro amahoro cyane tuganira nande nitwa kabuzitoro wo mu rusunu muri komini musonga ati ntara ya rutana mm, makuru ta ku bijyanye n'itumba ry'amamesa mhm. ariko se amamesa yonyine nka twebwe abanyagihugu bato bato batatu tuhafata ubura n'icyo ducira n'icyo tumira mhm. ibiciro birarenze cyane ngira ngo nk'umuntu ataronka nta mikoro n'utwo afungura mhm. uri kubiyumvira ikiro ku bihumbi bitanu urumva ko ari ikindi kibazo ikiro cy'ikigashaka cy'amamesa tuva mhm. yuko umuntu adafite amikoro yuko adashobora gutomokerwa ngo ajye kumesa mhm. bijyanye n'iby'isukari byose ntitukubivuga ko araba yagahomerabunwa mhm. basaba leta ko nk'abantu bato bato mu minsi turabangamirwa kubera nta mikoro dufise akwiye kuza turasuma urakoze cyane shari ego eh, hanyuma nabonye mvuga mutamenye mm-hmm. nuko twebwe igihugu bo ku musozi wo mu rusunu turafise amazi twahora tunywa y'amatangi ku mabombo bakotse mm-hmm. alo alo ariko imvura harageze igihe yaronona amantuze yose imigano kugeza aho amazi atakiboneka mm. alo oh, yamaze kuva ku murongo takira undi munyanyi ku murongo alo ego ndi radio medic rubaho muri commune gihasa mhm nagomba kuvuga mm-hmm. kuri aha kuri centre ya rubaho kweri hari akajagari kaba badije umutekano n'abamotari mm, byifashe gute ati byifashe gute kuvuga bashobora kutarukira ku moto ukuntu aba yambaye gisitire ari umupolisi urabona mm-hmm. rero ari impungenge ku banyagihugu barimo bariyunguruza baroga ibisangaye mm. none ibyo biba ku mutaga gadiyo ibyo biba ku mutaga cyangwa ni muri ya masaha aba ariko arenze ko kumbure baba bari kubarenga amasaha oya ku mutaga nyine urumva moto mpengo mu gihugu ni kiza barazanka rwose ahubwo bararaba nyine ngo ntuze ni moto batikura ahubwo mm. none nk'uwo bafashe nk'uwo bafashe bamwagiriza iki uvuga ayisimbira ko amwaka kontaka yace yitwara mm, aba ariko aragendana umumotari nawe aba ariko umumotari nawe aba ariko umumotari aba yicaye kandi aravugana n'umukiriya aba agomba kumutwara ndabona mm. rero n'umupolisi yambaye ko arabimwatsa abayitwara ngo namwe bw'ikibabwira ko ari abapolisi abo bantu mu gihe baba bambaye sivile n'igihe eh? ikibemeza ko abo bantu aba ari abapolisi kandi baba bambaye sivile n'icyayi nuko usanga aba nkuko orara duyomede kumbure tuwinite turamuheranye isaha zitatu zirabura iminota indwi mu kanya turasudira n'ikiganiro ariko turacari ko twakira abanywanyi bari ku murongo alo ni konda konda uh, agarutse eh. mhm. nagateka ku bantu bari barose agashimi umukuru w'igihugu yabemereye inka zibiri nyakuba musante niyo ngogeze umudandaza aheje kuzitanga ubu nyene iburazi na pawa sanda ngeze barose amamoto nyakuba wa umukuru w'igihugu yemeye agashimi pawa se wacu imusozaro byasohotse urakoze cyane eh, yego ahandi isaha birumvikana n'umunsi mhm. tubandanya twakira abanywanyi mu minota mike uri ku murongo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande ahashya ndi amerika kabisa ngarutse yego mhm. icyo mhm. ari akantu ariko ndavuga kerekeye ibiciro nashaka kuvuga ku byerekeye nk'ifana mm. Eh, hari abantu bishyika mu kizu usanga bagurisha amajyana icyenda mm. eh, igihumbi kandi ibiteganijwe eh, mugabo buri buri bavuga ko hari amajyana umunani mm. mugabo bakagurisha icyo gihumbi mm-hmm. ntusa yuko kabisa nka leta yacu twemera nyakubahwa ko yoraba abantu kabisa uh, kumwe yobakorera kugira ngo baguma batuzima cyane mm, aho uherereye ifa ntikugwa amerika cyo ni nukubwira aho mperereye kabisa hari abantu bagurisha amajyana icyenda mhm. eh, bariko barikika mu kiza ariko barazimba abanyagihugu kuko igiciro n'amajyana umunani mm. kuko dufate nk'umuntu anyotewe mhm. akanwa irya fana amajyana icyenda mm. kandi yari amajyana umunani mhm. wumva wumva amajyana icyenda n'amajyana umunani bitaniye kandi ari amajyana umunani ifana mm. ku bwawe abantu eh, bakwiye gukurikiza ibiciro byashinze na leta bobikurikirana kuko n'abajeje umutekano kabisa turabemera cyane barakunyene bakurikirana kabisa urakoze cyane Amerika ikindi naco mhm. rema baturabire n'amabara baraduga mu ntara za ruguru kuko kuko usanga atameze neza kugira turakunyene badukorera kuko aho ni hehe uriko uravuga kuko nk'ahantu hari imiserege dusanzwe duyikora akarore rutanga nakahe uvuze mm, akarorero utanga ni akahe akarorero ka mbere n'akerekeye utubarabara duca mu gisagara cya bujumbura ntitumeze neza nk'akahe mm, tubwira aha dufate mu maharankanivo dusanga twarabaye nabi dubaraba batwaye nabi mm. ugasanga uri kuraduga mu ntara za ruguru ugasanga ahantu hameze nabi mm-hmm. mugabo biva ku banyagihugu twebwe tudakora amabaraba cyangwa biva ku bantu nicyo nagira nkubaze aho mm-hmm. nyakubahwa perezida yavuze nicyo nagira nkubaze mwebwe muri bya bikorwa byo kugira isuku aho muherereye ntabwo mukora ibikorwa rusange natwe dukwiye gukora kuko gukora na nyakubahwa perezida nyakubahwa muhisi yagiye yavuze ati muraba mukore kuko gukora nicyo cya mbere kandi ntawujya atadakoze urakoze cyane yamereye eh, ndabashimire cyane nka kuri radiyo isanganiro reka dushimire abantu bose bakuye muri kino kiganiro uhm, aho iwanyabugoma kicu uno munsi yedekiye yari makamba Emmanuel atwakwera mu gisuru na Erika Nyanzara ke kingi nawe akaba yatwakwera ari mu muramza ngahe mutimbuzi rero yatwakwera ari nyabitsinda na Maurice Mishiha na Paul yatwakwera igitega taxis yatwakwera karusi Donasi yatwakwera mu gisuru eh, hamwe na Amerika yatwakwera ari ngaha mu kibenga eh, Pepe karatwakwera ari mu gerangabo Viviana yatwakwera ari mu gatabo Apolline yatwakwera ari mu kayanza hamwe na toma yatwakuye ari nyabitsinda reka kandi dushimire na disimasi yatwakuye ari nyabitsinda hamwe na sitiriva yatwakuye ari mishiha shahari yatwakuye ari mu rutana uh, na diyomedi yatwakuye ari ku rubaho mu ya rutana reka namwe mwese mutashoboye kumbure kuronka umurongo namwe tubashimire twizere ko kindi gihe mu kiganiro nk'uko twatanguriye gushura kandi gushikiriza amakuru aho muherereye ikiganiro iwanyu bavuga maki kaba eh, tukirangirije ngaha mugira ijoro ryiza turasabye turatakanye tugira ubumwe havugwa maki nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntabyo ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo